La, la presidenta de la taula, Àngels Guiteres, va posar l'exemple en què en molts concursos es dona molta importància a l'oferta econòmica que a la qualitat tècnica del servei, fins al punt que en alguns casos s'han convertit en subhastes. La devolució de la part tècnica en els plecs de clàusules de concursos acaba afectant la qualitat del servei que s'ofereix, segons han alertat les, entitats, les entitats socials. Les administracions no poden jugar amb aquest tipus de serveis. Si l'eficàcia social és nula, el servei no serveix per res, va alertar Guiteres. En alguns casos, en els barems de puntuació per aconseguir una concessió, la part econòmica puntua el 90%, mentre que la, que la tècnica queda reduïda al 10%. És per això que la presidenta de la taula va parlar de subhasta. Això, segons va, denunciar, s'hi afegeixen canvis en els requisits de contractació de professionals amb rebaixes de les ràtios obligades, és a dir, dels professionals necessaris per atendre un determinat nombre d'usuaris i també la desaparició de referències als convenis col·lectius. Van assegurar també que hi ha plecs de clàusules que incorporen la valoració d'hores gratuïtes com a millora del projecte a fi de rebaixar-ne indirectament el cost. Les conseqüències són la reducció del nombre d'educadors a les escoles bressol, la precarització dels llocs de les condicions laborals dels contractats i un servei menys intens als usuaris, segons es lamenta en un document que la taula d'entitats socials i la patronal eh, faran arribar a les administracions, al síndic de Greuges, la síndica de Barcelona i els grups parlamentaris.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 El pla aprovat inicialment pel govern municipal té com a finalitat la conservació i re revitalització del nucli històric proposta que enllaça amb la filosofia del govern de la ciutat que de preservar la identitat dels barris i també amb la creació d'aquests barris d'escala humana que preveu el model convergent. Una de les principals actuacions, que afecta 700, 720 metres quadrats, és que es, es desafectaran unes 240 vivendes de les més de 300 que el PGM inicial del 1976 preveia enderrocar. A canvi, s'hauran d'expropiar tot just una quinzena de vivendes i reallotjar els seus veïns. La majoria són vivendes d'espai reduït i condicions límit. Doncs ja ho sabeu, el 2022 ja podrem parlar del nou casc antic de Sant Andreu. I ara parlem de l'inici dels treballs per desviar vies i poder construir els accessos a la Sagrera. Adif ha començat les obres prèvies per la, pel desviament de les dues vies generals de circulació de la línia d'ample convencional Barcelona-Mataró-Massanet en l'àmbit de la Sagrera, ha informat aquest dilluns en un comunicat. Aquesta actuació s'emmarca en la construcció dels accessos a la futura estació de la Sagrera que congregarà trens d'alta velocitat, rodalies, metro, autobusos urbans i interurbans, taxis i vehicles privats i consisteix a crear un nou traçat de 400 metres de longitud entre la Rambla de Prim i l'accés al triangle mm, ferroviari de la Sagrera que substituirà l'existent. El trasllat de les dues vies generals permetrà alliberar l'espai necessari per construir les estructures corresponents a la futura, a la futura configuració del corredor ferroviari en aquest sector i Adif ha realitzat una programació dels treballs que permet que es portin a terme sense afectar el trànsit ferroviari. Parlem ara del barri del Congrés Indians, ens n'anem cap al nou canòdrom que, segons eh, es diuen, doncs, obrirà a principis de 2015. El govern municipal ha posat data d'entrada en funcionament del canòdrom Meridiana. A la Comissió de Cultura sí ho ha demanat que serà a principis de 2015. L'Ajuntament planteja l'espai com un punt de connexió entre les empreses de creació cultural i el mercat perquè puguin donar sortida a les seves propostes. Què és el que diuen des de l'oposició? Doncs el PSC i Iniciativa han retret al govern els nous usos de l'espai i han recordat que en el mandat anterior ells l'havien plantejat com a centre d'art. Els dos grups també han retret la poca implicació amb el territori, una crítica a la qual també s'han sumat Unitat per Barcelona, que diguem que és Esquerra Republicana, o el grup on es troba Esquerra Republicana, i el PP. Pel que fa als populars, veuen bé l'ús que es donarà al canòdrom i demanen al govern que acceleri les actuacions. En aquest sentit, cal recordar que veïns i entitats del Congrés i els indians han reclamat amb insistència que es tiri endavant el projecte. L'antic canòdrom Meridiana és de propietat municipal des de l'any 2010. L'Ajuntament havia cedit l'espai a la Generalitat perquè hi ubiqués un centre d'art contemporani, contemporani vinculat al MACBA, però amb els canvis de govern el projecte va quedar aturat i ara l'espai està mig restaurat però buit. L'Ajuntament vol ara que el canòdrom sigui un espai on creadors i emprenedors puguin establir contactes amb les empreses. Més coses a comentar-vos, ens n'anem ara cap a Baró de Viver, i és que les jardineres de la plaça del Baró de Viver se continuen seques per evitar goteres. Les flamants jardineres que el març de 2011 van aportar un toc de verd a la reforma de la plaça del Baró de Viver han sucumbit a la falta de manteniment i tenen avui un aspecte deplorable. Els problemes de filtracions que han existit des de, un, des de bon principi van aconsellar deixar de regar les plantes per no aconseguir malmet, malmetent els vehicles de l'aparcament la, de, de sota. La plaça del Baró d'Oiver és coneguda pels veïns com el Saló o Gran Saló per la forma oval que té. L'espai, construït on abans hi havia un camp de futbol, va ser el resultat d'un projecte ambiciós de l'arquitecte Emili Donato per rellotjar bona part dels veïns de les cases barates del barri que van anar a terra a finals dels anys 80. Des del primer dia que van inaugurar-se aquest complex d'habitatges, els seus residents n'han estat molt crítics, tant per la mala qualitat dels materials utilitzats que han provocat mm, humitats, com pel disseny de la plaça, que no n'afavorirà el bon manteniment a causa d'un mm, mobiliari que havia quedat obsolet. L'esperada remodelació va arribar al novembre de 2010 i la inauguració de l'espai reformat va tenir lloc el 27 de març de 2011. Una de les millores va ser la renovació del sistema d'aigües i de rec, però en qüestió de dies es va detectar que no s'havien resolt algunes de les deficiències que causaven goteres a l'aparcament construït a sota. Se suposava que ens ho impermeabilitzaven, però ho van fer malament, afirma José Manuel Muriel, president de l'Associació de Veïns Baró de Viver. Em consta que l'Ajuntament s'ho està mirant, però no saben com resoldre-ho, i afegeix. El resultat de tot plegat es veu observant les jardineres que ja no arreguen perquè la situació no empitjori i presenten una imatge molt trista. Les plantes estan seques i els parterres molt degradats. I ara parlem del cineasta i veí de la Trinitat Vella, Juan José Bayona, que dirigirà a Hollywood una pel·lícula de ciència-ficció per la Warner. Bayona reconeix que li agrada complicar-se la vida. La seva pel·lícula, Lo Impossible, aquest èxit colossal de taquilla, opta a 14 Premis Goya a la cerimònia del proper 17 de febrer, però Bayona sembla tenir ja el cap en un altre lloc. Una mica sí, ja, està, ja estic pensant en el futur, assegura, eufòric, en al·lusió al seu pròxim projecte anunciat el cap de setmana a la revista Variety, una producció de ciència-ficció per la Warner. Una cosa gran, espectacular i molt ambiciosa, segons paraules del mateix director. Basada en un guió d'original d'Enric Roth, un dels grans autors de Hollywood ha treballat amb Steven Spielberg, Robert Zemeckis, David Fincher i, eh, en el curiós cas de Benjamin Button, i Michael Mann, El dilema, o Ali, el Sala Hollywood de J. Bayona. Molt bé. I per acabar aquest primer repàs d'informació, el que farem és comentar-vos quines són les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. L'objectiu del concurs és incentivar la creació d'un repertori pel cant coral que ajudi a potenciar-lo i a donar-li més projecció dins marc d'aquesta expressió musical a casa nostra. El tema serà lliure, no obstant això, en la present edició amb motiu dels actes commemoratius dels 300 anys dels fets de 1714, durant el curs 2012-2014, el jurat tindrà especialment en compte les composicions que hi facin referència en algun aspecte del contingut i o la forma. El termini d'emissió de les obres es tancarà aquest dijous 31 de gener. El concurs és convocat pel districte de Sant Andreu amb la col·laboració preferent de la parròquia de Sant Andreu de Paloma. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació.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 Per parlar-ne doncs, tenim a un dels responsables de l'Associació de Veïns de, bar, del barri de Baró de Viver, com és el senyor Miguel Cubillas. Muy buenos días. buenos días, pero te escucho muy mal y muy lejos, ¿eh? A ver, intentaremos acercarnos un poco. A ver, ¿me oyes ahora mejor? No, no, te escucho igual. No, es que no te ...espera, ¿eh? No, te, se, oye, se oye muy, muy lejos. A ver si podemos conseguir que nos oyas mejor ahora. No, no, igual. <laughs> Es que te se escucha fatal. Ah, a ver, intentaremos resolverlo lo antes posible, a ver si es, es problema nuestro. Mm, El otro chico lo escuchaba bien, ¿A mí? ¿A mí me escuchas bien, Miguel? Dime. ¿A mí me escuchas bien, dices? Ahora, ahora parece un poco mejor. Ahora sí, vale, vale. Vale. Vale. Pues hablamos de las jardineras que eh, en el marzo del 2008 bueno, pues hicieron un toque de, de verdor en la reforma de la plaza de Barodive, pero ahora parece que no, no, no, va, por estos, por estos lares, ¿no? Sí, sí, no han dejado, o sea, ha sido un mal que ella ya estaba era un mal endémico ya anterior pero no han mm. podido no han, o no han podido no han sabido solucionarlo y ha quedado pues en el limbo digamos porque la solución ha sido cortarlas o sea mm. apagar el agua quiero decir están secas y la verdad es que está afectando muchísimo a un parking que hay subterráneo que está debajo y hay unos goteos terribles y la, solución por parte de la administración pues no dan con ella y la solución ha sido cortarlas y dejarlas como si no existieran o sea, esto viene a, raíz de la reforma de la plaza de Baró de Vive. Sí, sí. O sea, que a partir de la reforma ya se empezaron a mm, ver esto, estos problemas. Sí, sí, desde el minuto uno nosotros ya le decimos que había problemas con, con el desagüe y tal, pero ellos pues no pusieron mucha atención, no le dieron mucha importancia y ahora resulta que sí que la tiene. Ajá. Porque esta zona es donde había los vecinos de las casas baratas, ¿no? Dime, pero Esta zona es donde había los vecinos de las casas baratas, podríamos decir. Sí. No, ya ellos, o sea, el piso, los, vivían ya los pisos reformados, sí. Eh, o sea, de la reforma del barrio anterior ya, ya estaba la plaza hecha. Lo que pasa es que la plaza se hizo con muy poca calidad. Se hizo con rasillas de estas malas, eh, se hizo una calidad pésima. Toda la edificación en sí es pésima, ¿eh? No, O sea, eh, no estamos, estamos muy indignados desde, hace veintipico años, pero, pero la plaza ya se veía que estaba un deterioro exagerado por, por falta de calidad en, y de ubicaciones, de cosas, en fin, fue un fallo terrible. Y la reforma de la plaza sí que estamos contentos, pero claro, en esto se lo dijimos, hicimos hincapié y se lo dijimos, pero no tomaron en serio o no supieron detectar el problema y ahora, claro, el problema sigue ahí. Porque ahora desde la Asociación de Vecinos, ¿cuál sería la aportación que tendríamos que realizar al respecto? La aportación tendría que ser que la Administración, Ayuntamiento y Generalitat tomaran carta en el asunto, los responsables, y eh, darle solución, aunque fuera, mm, no sé, drástico sería levantarlo otra vez, yo no lo sé. Pero la solución tendrían que hacerla porque eso no puede quedar así. Porque si sigue así, el tiempo va pasando, los de los chicos, cada vez que llueve parking, quieran o no quieran, aunque corten las jardines sigue cayendo agua, en fin, el problema es que ha quedado muy muy en tierra de, nadie, ¿sabes? Bueno, culpabilidad de, la administración es, pero quiero decir que ellos, con cortar los, parques y jardines el agua, creen, que, creen que lo ha solucionado y no es, no es solución ninguna. Claro, porque desde la, de, la, misma asociación de vecinos de Baro de Vive se decía que mm, se había intentado impermeabilizar la zona, pero que no se había hecho de forma correcta. No, no, no, no se ha hecho de forma adecuada, eso estamos convencidos, ¿eh? Y yo supongo, la, esto lo hizo una empresa exterior, supongo sería a subasta, como se hacen este tipo de cosas, y, y yo creo que el ayuntamiento tendría que responsabilizar a la empresa, y si es preciso obligarla hacer obras mayores porque las hagan, tienen que mm. asumir su culpa. ¿Y con las jardineras ahora qué se hará? Porque... No, no, las jardineras nosotros entendemos que si se levanta y se hace bien, las jardineras tienen que existir porque el mm. agua hay que reubicarla y llevarla a los sitios adecuados, pero se ha hecho fatal. Nosotros vimos la construcción, la vivimos en situ día a día y veíamos, cualquier vecino veía que nos estaban haciendo en condiciones y se lo dijimos, ¿eh? Esto lo que... Al ingeniero de ayuntamiento, en mm. fin, lo saben. Esto lo que comporta es que las plantas en estos momentos estén secas. Sí, sí, sí, vuelve a ser un sitio un poco degradado, las plantas si no tienen agua, todo funciona así. Y luego se ven las tuberías, las tubos, tubos de PVC que riegan las plantas, se ven, están al aire, este, queda quedado muy muy deprimente. Bien. Bueno, a ver si se consigue algo al respecto, ¿no? Hombre, mm, yo en esto pienso que tenemos que haber tomado otra postura, la, postura ya de, de diálogo está y yo le digo a los vecinos que, interpongan denuncias a la, administración o algo, porque vemos que la administración pasa el tiempo y no, y no, no, no toman carta en el asunto. Porque esto también formaba parte del Pla de Barris, o, alguna parte. Sí. sí. o sea, la remodelación fue del Pla de Barris estaba integrado dentro del plan estructural del Pla de barrios sí. Y ahora en estos momentos, ¿qué es lo que falta del Pla de Barris para que se pueda realizar en Baro de Vive? Quedan bastante cosas. queda la calle Paseo Santa Coloma, queda mm, urbanizar el Paseo Santa Coloma, eh, queda el centro queda la jardinera de, calle Caracas, quedan bastantes cosas. Luego también quedan cosas por hacer que no son del plan de Barris, queda la retirada de tierras de aquí de, la, de Ferran Junol, un triángulo que tenemos aquí que está dejado de la mano de Dios, es increíble que estemos en pleno Barcelona y esto se ve así, en fin. queda la salida de metro, que es una de las luchas constantes que tenemos. El metro de, Baró de Iber es el más inseguro de toda Barcelona, de largo, pero de largo. Pues a partir de las 7 o las 8 de la noche es, una boca de lobo, la gente no quiere salir ni quiere entrar, en fin. Claro, es que es, como... un túnel, ¿no? Sí, sí, es una boca. O sea, sales de allí, tienes 300 metros aislados completamente. es, una pasada, es, es increíble. Dicen que van a tomar carta en el asunto, pero mientras el tiempo va pasando y aquí no se soluciona nada. Y respecto al centro cívico, ¿qué es lo que podemos decir? No, no hay novedad. El centro cívico está, yo creo que ya para el año que viene, está invertido, eh, está todo, según ellos, cerrado. Veremos a ver si no tenemos alguna sorpresa en, vía email o carta y nos dicen que se atrasa por problemas de crisis, yo qué sé, porque ya nos esperamos cualquier cosa. Porque este año está confirmado de que se vaya a hacer alguna obra aquí en Barodivé. Ahora mismo, ahora mismo que sepamos no. No, no, no. A ver, lo tienen todo parado, tanto a todo tipo de administraciones. No, no, no tenemos ninguna recepción ni, que no nos hayan comentado nada. ...ahí eh, hay sí, hay ideas de futuro, que sí, que el centro cívico para este año, pero bueno, no, sabemos nada. Claro. Eh, Miguel, mm, buenos días, ahora sí. Retomando otra vez el tema de, la, de pérgola de esta, plaza, eh, ¿no tenéis noticias de, de la empresa que se haya puesto en contacto con el ayuntamiento, porque esto supongo que, como todo, tendrá un periodo de garantía, ¿no? Sí, sí, esto, en esto hicimos hincapié y llevamos un año haciendo hincapié y ellos dicen que sí, pero mm, de hecho aquí no sé, eso cogen, mm, hacen parches, vienen, estuvieron viniendo un, un tiempo, nada, hacían cuatro, pero nada, venía un paleta y un peón y esto no, la solución no es, está por debajo mm. de, esto, De, la superficie, como yo les decía, ¿me entiendes? Y no, veo, veo que no, no, no, no toman no se lo toman demasiado en serio, no sé. Vaya, pues es una pena porque esto no lo pueden agachar a la, achacar a pues la crisis, porque es un fallo de ellos, ¿no? Digamos. Es una pena que, pasen estas situaciones. un, poco de la crisis también viene culpa de estas situaciones, digamos. Sí. ¿Eh? porque vivimos en un país que todo el mundo hace cosas, pero nadie se responsabiliza, ¿me entiendes? Y hemos detectado esto, eh, estamos un poco desencantados con la administración, digamos. También hemos de hacer hincapié en una cosa que es que en la zona de Baro de Vive hay, ahora se ha puesto una zona nueva para aprender a conducir, ¿no? Sí, bueno, han, aquí al lado de zona, entre zona maquinista y zona industrial, en la ah. calle Ciudad Asunción, hacen aquí las, los exámenes de conducir, digamos. ¿eh? Ah. Y claro, como está aquí cerca, pues evidentemente pasan por el barrio y en fin. Bueno, no, no. A ver, nosotros somos un barrio muy aunque la gente no se lo crea, somos un barrio acogedor, tampoco pasa nada, pues, seamos claros. Es una, mira, también atrae gente, no sé, pacificamos el barrio, ¿me entiendes? Yo no lo veo mal, yo personalmente no lo veo mal. Pero ¿qué es lo que se tendría que hacer para que la gente pues eh, er, fuera más a, a de Viver, no? Sí, sí, sí, ya te digo, que yo esto las cosas no las veo mal, sinceramente. Tampoco es es un sitio adecuado, pienso yo, porque es un, sitio de estacionamiento grande. está localizado bastante bien. Yo no lo veo mal, yo lo veo correcto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, una cosa normal. Claro. Pues esperemos que ah, se vayan haciendo las cosas porque evidentemente estamos mm, prácticamente en el Ecuador, ¿no? De lo que es el Pla de Barris. Sí, un poco más del Ecuador, pero bueno, sí, más o menos y ahora pues habrá que esperar qué es lo que se nos dice desde la administración. bueno, pero ya sabes, bueno, esto lo sabe todo el mundo, la administración es una voz en grito que <laughs> va mm. muy lenta. Muy lenta e intentan dar largas, en fin, eh, estamos un poco, ya te digo, estamos bastante decepcionados con la administración, a todos niveles, ¿eh? ayuntamiento, estamos seguimos sintiéndonos esa, esa sensación de dejadez en el barrio, ¿me entiendes? Una que los tiempos, eh, los años pasan, pero los tiempos no cambian. Claro. Una dejadez que tampoco, a ver, no es una cosa de ahora. No, no, ha sido de toda la vida, o sea, es un mal endémico también que tenemos en el barrio histórico, vamos. Y para eso es importante pues que los vecinos ah, pues actuéis y, hagáis fuerza para que las cosas tiren, Sí, a ver, los vecinos, los eh, vecinos es que eh, es como están como sumergidos en, en un sopor, ¿sabes? Y no, no, no toman, no, esta, por ejemplo, la seriedad de, de, la Plaza Baro de Iber, de, mm. las jardineras, habría que darle su importancia. Parece que no la tiene, que afecta solo a unos vecinos, pero en realidad afecta al barrio. Pues sí, eh, porque yendo un parking debajo, pues se eh, supone que alguien utiliza este parking, ¿no? Sí, sí, no, pero ahora, por ejemplo, ya te digo, eh, eh BTV bastante vino y grabó unas imágenes que la pueden ver en internet y es una pasada como está el parking este, es una mm. pasada hay gente que ha tenido que retirar los coches. Es una pasada. De acuerdo, pues si quieres aportar alguna cosa más, que, podamos hablar del barrio. No, no, nada más. Eh, decir que nosotros iremos intentando conseguir los objetivos que nos marquemos cuando entremos, pero lo vemos cada, a veces un poco más claridad, pero siempre oscuro, ¿eh? gris oscuro, digamos. Vaya. Pues esperemos que las cosas vayan a mejor. Muchas gracias. Pues a Miguel Cubillas, muchísimas gracias por atendernos y esperemos pues que más adelante podamos continuar hablando de, nuestro barrio, también de, Baro de Ibe, ¿no? Porque este es un barrio que es importante que se tenga en cuenta y más habiendo unos vecinos tan trabajadores que realizan pues la tarea de, de transformar un poco y de arreglar un poco el barrio. Sí, sí. Nosotros lo único que intentamos es acercar el barrio de San Andrés, porque este a la administración, al ayuntamiento y tal, se le llena que somos Barcelona y por ende San Andreu, pero no lo demuestran a uh -huh. la hora de, eh, de la convivencia, ¿me entiendes? Claro. Uh -huh. De acuerdo, pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos hoy. Venga, hasta luego. Venga, buenos días. Molt bé, doncs nosaltres ja continuem el nostre programa d'avui a dir-vos doncs, això, no? que les flamants jardineres que al març del 2011 van aportar un toc de verd a la reforma de la plaça del Baró d'Oiver de doncs ara, malauradament, doncs, han sucumbit a la falta de manteniment i tenen avui doncs, un aspecte, tal i com ens deia Miguel Cubillas de l'Associació de Veïns de Baró d'OIB, doncs, un aspecte totalment deplorable. Esperem que a poc a poc doncs, es vagi treballant en aquest tema i que s'aconsegueixi doncs, alguna solució al respecte. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. xatera pren paciència amb la consol que en regala grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més tens them Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. benvinguts, benvingudes. Encetem un nou programa a tot un poble, la secció amb Roser Castells en companyia d'animals. Ja sé que la coneixen, ja sé que són oïdors habituals. Estem a la 91.6 de la freqüència modulada. Recordin, tenen un telèfon de contacte, és el 93 345 64 54 per fer-los totes les consultes pertinents del programa que farem avui, a continuació amb Roser Castells, o de tots aquells que ja hem anat a emetent edició rere edició de tot un poble. D'altra banda, tenen l'adreça de correu electrònic informatius arroba rtb-migfm.com i ja aquí, en aquesta tarda, a Radio Trinitat Vella, amb Roser Castells. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Míriam. Roser, quin tema tractem? Doncs mira, avui parlarem dels animals exòtics, cosa animals... que pot potser sorprendre en la nostra secció, perquè la nostra secció que es diu En companyia d'animals, doncs parla d'això, d'animals de companyia, però avui parlarem d'animals exòtics, que estan molt de moda i que molta gent en té també a casa. I tant que sí, però són adequats per tenir a casa? Mira, um, quan parlem d'animals exòtics, em um, refereixo a animals com els rèptils, la gent que té serps, que té iguanes, que té tortugues, i també poden ser doncs, eh, el que mm, a vegades simplement diem mones, com poden ser macacs o titís, algun ximpanzé, això ja seria més potser una cosa més del món de l'espectacle, o també poden ser fures, um, el que en castellà es diu mapatges, que són els ossos rentadors, eh, lloros, papagais, com pots veure, estic parlant d'un grup d'animals molt amplis, que no, no els uneix el fet de ser aus o de ser eh, un altre tipus de genèric. I els agrupem amb exòtics. Exòtics és una forma de dir que són salvatges, perquè són exòtics per nosaltres a la nostra latitud i en el nostre context. Si no, no ho serien. Són animals generalment salvatges. I això què vol dir? Doncs que han d'estar en un entorn salvatge, han d'estar en un hàbitat natural i per tant, responc ara a la teva pregunta, doncs no serien els animals més adequats per tenir casa, tot i que cada vegada més coneixem gent que té això, sobretot iguanes, cocodrils fins i tot, no? Animals doncs, que d'entrada doncs, no serien els més recomanables perquè animals de companyia estrictament són els gossos i els gats. Amb aquests altres animals la interacció, la companyia que fan seria part, ja, quan parlem d'algun tipus de simi, però és que clar, això és un altre tema, eh? Uh, no són, aquests animals no són de companyia. Per què no són animals de companyia més que res? Doncs perquè són animals que haurien d'estar en, una, en el seu hàbitat natural perquè allà tenen tot el que necessiten, que és el que un animal ha de tenir, el que necessita. Doncs l'espai, segons quin animal sigui, que pugui córrer, que pugui saltar, la temperatura, Uh, hi ha animals que la seva temperatura ideal és una temperatura molt més càlida que la nostra, com pot ser el cas d'alguns rèptils. I n'hi ha d'altres que han d'estar en una temperatura molt més freda, com pot ser això que dèiem, un, un os rentador. Llavors, aquests animals, de cap manera a casa nostra, per molt bona intenció que tinguem i per molt bona voluntat que hi posem, poden tenir aquestes necessitats cobertes. Un, un, això que dèiem, aquest, un mapatge, un os rentador, no pot estar en una gàbia d'un conill perquè no es pot moure, perquè no pot eh, saltar, perquè no tindrà la temperatura adequada. Així doncs, s'han de tenir en compte les necessitats de cada animal. Exacte. Hem de pensar en les necessitats reals de cada animal i veure si allò a casa nostra ho pot tenir. I en aquests animals dels quals estic parlant aquesta tarda, no, mm, ja veiem que no, que no són les que, les que es poden tenir en una casa. Mm, clar, una casa, si fos una casa, no sé on dir-te, a la Cerdanya, amb una gàbia de 20 metres per 20 metres, però estem parlant, no estem parlant d'això. Estem parlant de cases convencionals. Exacte, com... I, i tot i així ja veuríem si podem reproduir realment les necessitats. Però en principi estem parlant de cases com les dels nostres oients a Barcelona, pisos. Sí, sí. No, no, llavors aquests animals... Podem parlar, si et vols, d'alguns exemples que potser ens poden fer més més fàcil visualitzar. I és més, a més, en la major part dels casos parlem d'espais reduïts o força I reduïts tant, tant. de vivenda. Sí, sí, clar, en general sí. I, i la temperatura, i la humitat, una, una serp pot necessitar un calor, però també un entorn relativament humit. Llavors, posem alguns exemples perquè sigui més fàcil imaginar-s'ho, perquè clar, està ple de persones que pensen és que jo el cuidaré també com pugui. Hi ha molts animals que quan són petits poden ser semblants eh, en el sentit de la, que el seu aspecte ens pot fer pensar que té unes necessitats semblants a les d'un conillet, a les d'un hàmster. Doncs posem això a les fures, aquest cas que et deia dels, dels ossos rentadors, són animalons que millor de petits podem veure assequibles a tenir casa, que, eh, que tenir-los en una gàbia, però que llavors en molt poc temps creixen, creixen molt, no caben a la gàbia i fins i tot poden mostrar una certa agressivitat que potser no és agressivitat, sinó que no està en l'entorn. Pot esgarrapar, pot tenir necessitat de moure's i el dia que l'obres de la gàbia fer un, un estirabot. Què passa? Doncs s'ha donat casos d'animals d'aquests que la gent s'espanta i se'n van doncs, a Collserola, al Tibidabo, un lloc així, i pensen el deixaré anar, que aquí serà més feliç. Però clar, aquell animal no està preparat tampoc perquè el doncs deixin anar de cop i volta. Pot ser perillós, pot ser que espantat algú el trobi i faci mal a algú, i després el més probable és que no pugui sobreviure, perquè no, no és el seu entorn, no és el seu país tampoc. Potser viu en un lloc on neva i, i està aquí en, en un bosc, i després no sap buscar tampoc l'aliment perquè ha estat a casa. Llavors, clar, no, no és una bona idea. Fa il·lusió quan és petit, però no és una bona idea. Veiem que si els estimem hem de voler el millor per ells i que en aquest entorn no estaran bé. Clar, gairebé estem parlant d'un animalet exòtic com d'un cadallet de gos i, I realment... I són coses molt diferents. Que potser de petit el veiem semblant, que no ho són, però els veiem semblants, i després ens n'adonem i llavors ens espantem. I què fem amb allò? Un altre cas, per exemple, uh, això que et deia, les, les serps, les iguanes, són animals d'entorns càlids. Llavors, uh, no en un terrari no pot reproduir les, la situació original. A lo millor es posen uns determinats focus o llums per escalfar, però no graduem bé i, i pot arribar a produir cremades perquè potser doncs, no es compensen les necessitats de llum i de calor amb la humitat. I llavors fins i tot hi ha gent que decora, fa un, un fons en el terrari com de desert, de dunes, de, de, de sol, però clar, allò no, aquell animal no, no té les condicions. Una cosa és la mm. recreació d'un espai. Jo, a banda, també, això és una opinió molt personal, tampoc acabo de veure, clar, la, la, amb els rèptils, jo... Mmm, i aquí podria tenir molts detractors, però a mi em sembla que no sé quina companyia fan, perquè saps què vull dir-te? Que quina interacció sí, no pots tenir amb una serp o amb una iguana. Això ja és una qüestió a part, eh? O sigui, jo no... Són gustos personals. Si, si jo dic de no tenir-los a casa no és per això, sinó perquè no podem reproduir un entorn adequat. Després, un altre cas d'uns animals que ja podem veure molt més propers a nosaltres i que sí que hi ha molta interacció, que és qualsevol tipus ja d'animal eh, que sigui del tipus mona, no? O una sí. tití, un, un macac, un... aquests animals de petitons també poden semblar que a casa els pots tenir molt bé, però després, quan es fan grans, també tenen una set d'espai, de saltar, i, i els macacs, per exemple, poden arribar a ser agressius. I també hem de tenir en compte una altra cosa, que en parlarem després, que com hem aconseguit aquest animal, perquè poden ser portadors de malalties contagioses pels humans, que també, o sigui, això ho hem de, de tenir, de tenir en compte. Present. I un altre cas, que això ja no els tenim a casa, un, un ximpanzé i molt menys un goril·la no el tindràs a casa, però a vegades sí que en veiem en programes de televisió, en circs s'ha prohibit, ja no haurien d'haver-hi mai animals, no? Hem de pensar que quan aquests animals que genèticament són tan propers a nosaltres, quan se'ls posa a viure en un entorn humà, és un maltractament també, el fet de, de vestir-los, de, de tractar-los, després resulta que quan estan amb els, amb els seus amb els animals de la seva pròpia espècie tenen com una mena de, desa, de, desa, ui, desadaptació però no és bo o en aquests programes de televisió es diu que els ceden perquè no estiguin nerviosos. Això no només un, un ximpanzé, eh? quan veiem cabres, quan veiem és animals... A, sí. a part de regne animal, inclús. Que no, després són horaris que els animals haurien d'estar dormint. Això és un maltractament, no és a l'entorn adequat. I a més a més, de, ja no en aquest exemple concret, sinó de tots aquests que estem parlant, si els volen reintroduir en el seu medi natural, és molt dificultós perquè no s'han desacostumat a buscar aliments, s'han acostumat a interaccionar amb els humans. Per tant, no és dir els retornarem, no, no, és que no els hauríem d'arribar a treure. Perquè el problema és després amb els que la gent ja no vol, o, o que qui se'n fa càrrec, fundacions i, o, o zoos, o així, perquè és que no es poden tampoc tornar a deixar a allà on estaven, perquè, perquè no, no, han perdut l'hàbit o no l'han tingut mai de capturar aliment, de, de, de sobreviure. I, per exemple, en el cas dels os, en un zoològic no podem portar qualsevol animal, perquè en un zoològic hi ha unes espècies que tenen un interès des del punt de vista zoològic. Però, per exemple, un animal, un macac, que no, si no estan en extinció, en un zoo no en volen, ja en tenen, no, no els pots tampoc anar a deixar a qualsevol lloc. No vull dir que, i a més a més, amb això també hem de tenir molt present que hi ha moltes espècies en perill d'extinció, que solen ser les que, les, aquestes que es converteixen en animals de moda per tenir com a exòtics a casa. I això és perjudica doncs, la, la fauna. En aquest sentit, a més, hem de tenir en compte com els aconseguim amb això cada vegada és més difícil que te'n vagis a Madagascar i vinguis amb una mona a la maleta, això eh, és molt difícil. Però si parlem d'animals més petitons, de, eh, no sé, d'una tortuga, coses així, si ens el detecten no els deixaran portar, però si portem un animal així hem de saber que això és tràfic il·legal. Això que dèiem... temes de legalitat, de legalitat, legalitat perquè clar. si parlem avui d'animals exòtics, com afecta, com entra en vigor la legalitat o no del fet d'adquirir un animal exòtic? Doncs mira, això, sense aquesta frase que surten des vegades a les pel·lícules, que el desconeixement de la llei no eximeix tant sí. del seu compliment, <laughs> doncs aquest és un cas més. I amb això, de, per exemple, no Són pots animals portar... exòtics i en tot, eh, Roser? <laughs> això exacte, en tot. No pots portar un animal de no sé on del món com si res. Ni tampoc pots comprar-ne un per aquí i no, i no assegurar-te que té tota la documentació que et confirma que aquell animal no ha arribat aquí per mitjà d'un tràfic il·legal perquè el tràfic il·legal d'animals, eh, d'espècies salvatges i exòtiques, hem de saber que és el tercer mercat negre al món després de les drogues i de les joies, del, del tràfic de... Perdó, d'armes, dic jo, de joies, d'armes i de drogues. El tercer mercat negre al món és el de tràfic d'espècies en extinció. Per tant, Caram fixem-nos bé a on ens fiquem. D'entrada, jo us diria, si no el teniu encara, penseu en un altre tipus d'animal. Si ja el teniu, ja el teniu. Cuideu-lo el millor que pugueu. I si tot i així en voleu aconseguir un, assegureu-vos bé de com ha arribat aquí. Perquè ara, avui ens posarem molt seriosos i us llegiré un trosset de, de la llei de protecció dels animals. Que crec que ens anirà bé tots. Jo penso que, per saber-ho almenys, no? en què ens podem ficar. La llei de protecció dels animals de... és la llei 22 barra 2003. Sí. Uh, diu, agafa un trosset només, eh? Sí. A l'article 30, el punt 4, ens defineix com a infraccions molt greus tot el que us diré ara. La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies o dels ous i les cries d'aquestes espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'estat espanyol. A veure, simplifiquem una mica, eh? O sigui, el, tot el que siguin espècies, espècies declarades altament protegides o en perill d'extinció, aquí, o en convenis internacionals, tots aquests animals, si ens trobem davant de casos aquests que he enumerat, no? passa que són tants que un ja perd el fil. I tant. La caça, la captura, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, tot això en espècies declarades en perill d'extinció o, alta, o, en, o en considerades que s'han de protegir, altament protegides, són infraccions greus. I fins i tot, fixeu-vos, exhibició pública d'espècies, per tant, tot això que dèiem dels circs, hm? i del que ja ens pot passar encara ja més desapercebut, dels ous i de les cries. Les eh, que no, les cries sí, però els ous, imagina't, eh? Per tant, això són infraccions considerades molt greus per la llei. I quines multes podem arribar a ah. tenir per això? Perquè a vegades ens guiem una mica per això, Míriam, sap greu, però en lloc de conformar-nos amb dir no és legal o simplement el sentit comú em diu que no és... Però si ho faig, què em pot arribar a costar això? A veure... Doncs això ens pot arribar a comportar una multa que pot anar des dels 2.001 euros fins als 20.000. Són no, considerables. Són diners. No, no ho hauríem de fer per aquest correcte. motiu. No ho hauríem de fer per aquest motiu. Però sapiguem això, doncs que no... Que està ah, contemplat no a la llei i a més a més està penat. Exacte, és un animal molt bufó, jo no ho sabia. Doncs mira, has de tenir, si el tens, tenir tota la documentació i saber ser conscient, no? des del punt de vista ètic, de si estàs cobrint les seves necessitats, però a més a més saber que, que et pots ficar en un embolic que no hi comptaves. Si, malauradament, ens trobem en un cas Dius, bueno, molt bé, Roser, ens has explicat tot això. <laughs> Estem bé, molt, molt bé, contents. Roser, ens has explicat tot això i estem molt contents. Ja. <laughs> Però jo tinc un cocodril que se m'ha fet aquí que fa un metre i no sé què fer-ne. Què faig? sobretot aquella història típic que hem sentit explicar de Nova York, jo no sé si és certa o només és una llegenda urbana, no? que la gent tira els cocodrils pel al vàter i que després comencen a córrer per les... les... Jo no sé si això és cert és cert, o no. Certament l'hem sentit Però no, tots. no ens exposem a que això passi a Barcelona, si us plau. Ni cocodrils, Mare ni serps, ni res al vàter, ni, no. ni, ni ossos, eh, esquirols, ni fures a Collserola jo des d'aquí el que hauria dit no us, mm, ja el teniu, no us en podeu desfer, però soc conscient que algú pot dir jo no puc més, m'he ficat en un embolic i ara no sé com, i me'n vull desfer. Doncs aleshores, sobretot, assessoreu-vos bé de com fer-ho. Jo avui, així com altres vegades, us dono webs de referència. No us en donaré de protectores, perquè les protectores em diran només falta que ens han vist aquests desaprensius, però això sí, us demano, n'hi ha, n'hi ha de protectores, altres vegades n'hem parlat, Uh, si voleu desfer-vos d'un animal d'aquest tipus, adreceu-vos-hi, ells us diran com fer-ho. Sapigueu que hi ha centres d'acollida, hi ha centres d'acollida també especialitzats, no només per gossos i gats, n'hi ha per rèptils, i última hora, doncs, sempre encara un punt més general, l'administració. Una trucada a l'administració al 012 que us diguin va, us donaré aquesta feina, no us ho posaré tan fàcil, la feina de saber com ho heu de fer, però si us plau, feu-ho bé. Si us heu trobat que no us en podeu fer càrrec, no us en desfeu de qualsevol manera perquè tornem al que sempre diem, que és que l'abandonament és un maltractament. I per és tant... sempre el nostre punt i final Exacte, si estimem els animals, si admirem aquestes espècies, el millor que podem fer per elles és mantenir-les en el seu hàbitat natural. Doncs moltes gràcies, Roser, per fer aquesta secció avui, aquesta tarda, a tot un poble. Moltes gràcies, Míriam, i fins la propera. Doncs fins la propera setmana i fins aquí la secció en companyia d'animals de Roser Castells i ja saben, no abandonin mai un animal.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 Ja s'ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per sis residències pel període de gener a abril de 2013 a la Nau Ivanov. Doncs la Nau Ivanov ofereix un espai diàfan i agradable d'assajos per a companyies de teatre de dilluns a dissabte a mitja jornada, de 10 del matí a 3 de la tarda, de 4 de la tarda a 9 de la nit. La Nova Ivanov és un espai de creació i difusió de la cultura situat al barri de la Sagrera, concretament al districte de Sant Andreu. Especialitzada en arts escèniques, la Nau Ivanov és una plataforma d'impuls de projectes artístics, especialment de joves creadors, que dona cobertura a totes les fases del procés de creació. La tipologia dels projectes són teatrals, eh, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramaturgia, originals o adaptacions o de creació col·lectiva. I atenció perquè continua eh, aquest mes de gener la nevada del, del 1962 a Sant Andreu de Paloma. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 22, us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal del 1962 a Sant Andreu de Paloma. I hem de dir que aquesta activitat és organitzada pel Centre d'Estudis Ignes Iglesias. Més coses a comentar-vos. Ens n'anem cap al barri de Naves. El Centre Cívic de Naves us acosta al Camerún. El Centre Cívic de Naves, al carrer de Naves de Dolosa, número 312, us ofereix fins al 30 de gener Bifre la Tap Tap, a càrrec de Jordi Cohen i Albert Macias a demolir ens, ens endinsa en els efectes dels canvis urbanístics a Yaoundé, la capital del Camerún, a càrrec de Jordi Cohen i Albert Masies. Més coses a comentar-vos, ens n'anem novament cap a la nau Ivanov, que us ofereix una exposició d'il·lustració i ceràmica de la llotja. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix una exposició acció d'il·lustració i ceràmica dels alumnes de la llotja. Doncs es tracta d'una il·lustració i ceràmica de llotja 30 x 30 passes per la Sagrera. La coordinació va a càrrec de Xavier Canals i Pilar Herrero. I ara parlem de l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, que us ofereix, que us continua oferint fins al 15 de març l'enginy de postguerra Microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairament industrial del, del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen dels anomenats microcotxes. Fins al 15 de març de 2013, a l'espai Josep Bota Fabricoats, al carrer de Sant Adrià, número 20. Molt bé, doncs dir-vos que aquesta exposició la podeu veure de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes i diumenges d'11 del matí a 2 del migdia i de 4.30 de la tarda a 19.30. També dir-vos que aquesta exposició és organitzada pels amics de la, del Fabri Coats i el Museu d'Història de la Ciutat, el MUVA. S'organitzen visites comentades. Eh, eh, també volem parlar-vos de l'Espai Jove Garcilaso, que guanya un espai de formació integral per joves. Quan es traslladi la Biblioteca Garcilaso, l'Espai Jove guanyarà 700 metres quadrats on s'ubicarà un espai de formació integral per joves i adolescents. L'espai disposarà d'una mediateca, tallers i espais d'intercanvi de coneixements, entre altres coses. L'espai que deixa lliure la biblioteca s'aprofitarà per fer un projecte de formació integral per joves i adolescents, un espai on els joves trobaran recursos en matèria formativa, personal i educativa a través d'un espai de lleure i de trobada per joves. Aquest nou espai estarà dirigit per una sèrie de professionals de joventut amb la complicitat i la interacció dels joves i adolescents usuaris del servei, ja siguin del districte o de la resta de la ciutat. Així, la dinàmica d'aquest nou espai estarà regida per la dinàmica entre els professionals i els joves per mitjà de la investigació, l'acció i la participació. El nou espai obrirà de dilluns a divendres, matí i tarda. L'obertura del servei està relacionada amb les necessitats actuals dels joves, amb horaris molt diversos. L'organització de l'espai de trobada també s'adequa a les necessitats dels seus futurs usuaris. I ara doncs, a dir-vos també que aquest dissabte 2 de febrer eh, hi haurà la Sagrera aposta per l'artesania de qualitat. Serà la primera fira que realitzi la Federació d'Associacions Artesans d'Ofici a Catalunya i es realitzarà a la plaça Porticada de Massades a la Sagrera. Molt bé, doncs nosaltres, nosaltres el que fem ara mateix és marxar, dir-vos que ens retrobem demà a la mateixa hora i donar les gràcies doncs, al Guillem Garcia i a l'Ivan Ibáñez per la seva intervenció en aquest programa. Per tant, doncs, això, que ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu, bona tarda.